Quiero contagiarte con esto que traigo hoy. Es de buena onda, así que tú sabrás quién soy. Yo soy así, fiestero, vacilador, algo alocado pero bien sabrosón. Me gustan las mujeres, le entrego lo que quieren, por eso esta noche mami. ritmo que comienza a sonar. Bien pegadito, vamos a bailar, baila. El ritmo que comienza a sonar. Bien pegadito, vamos a bailar. Mueve pa' un lado, mueve pa' el otro. Mi nena linda, vamos a bailar. Mueve pa' un lado, mueve pa' el otro. Bien pegadito, vamos a gozar. Se, se, se. Ve bien, sacude todo tu cuerpo al bailar, sacude moviéndolo sin parar, sacude y así comienza a cantar. ¡Sacude! El ritmo que es sin igual. Te voy a amar todos los días. Te voy a amar en todo momento dices que no tengo sentimientos, que cuando digo te amo no lo siento, que solo estoy jugando y no es en serio, y que con todas soy igual. No sé quién está contando contado esas historias, la gente por hablar inventa cosas. No niego que en mi vida tuve otras, pero tú eres especial. Prueba con un beso, Y no tengas miedo, cosita. Que en mis brazos desde este ese momento siempre te vas a quitar. Prueba con un beso, Quiero enamorarte, beso cosita. Y presiento que vas a aceptarme. Dame otra oportunidad. con un beso y después seguimos mami con dos besos para que la amor se ponga más caliente. A mí no me importa lo que diga la gente, por eso mami te voy a amar todos los días, te voy a dar toda mi alegría, te voy a amar a todo momento. Escucha porque lo que digo es cierto. Prueba con un beso, mami, y no tengas miedo. Un que mis brazos desde ese momento siempre te vas a quedar. Prueba con un beso, quiero enamorarte. Y siento que vas a aceptarme, dame otra oportunidad. Por delante, por detrás, se ve bien, se